для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. З-за цеснай халупай, у якой яшчэ туліліся дзятлікі, цокалі сякеры, былі чуваць мірныя галасы працы, стаўлялі новую хату. Зруб быў ужо даўно складзены, рабілі кроквы. Глядзі ды да радуйся, здаецца, вось-вось можна будзе перабрацца. А вось тут раптам такое і каб стаўляў кроквае іншы хто. А то ж пракоп сам, манін бацька з сынам Пятром, маненам братам, і лес вазілі і чысцілі бярвенні разам, разам складалі і складліш, глядзі не наглядзішся, Відная, прасторная на дзве палавіны хата, якой век не было б у іх дзятлікаў у адных. Маці нарадавацца не магла з Васіля. Дабіўся свайго, дабіўся чаго хацеў, у людзі лічы выйшаў, сам выйшаў і сям'ю ўсю выцяг. І вось на табе. Забыў даўно думала Ганну тую. Забыў, успамінаць не ўспамінае нават аж не аказваецца, і не забыў і не астыў. Зноў загарэўся Васіль зноў пацягнула да Ганны, як на бяду. То-та смутны быў такі апошнім часам. Усё таіў нешта, усё тупаў без ранейшай ахвоты, хмурыўся, быў нейкі модуме. Маці гадала, што за прычына, баялася, мо захварэў Васіль можа, А вось яна, тая хвароба. Даўно не было ў дзятліхе такога неспакою, як у гэты дзень. То каля мані хадзіла, то выбягала на двор паглядзець на пракопа з пятром на Васіля. Пракоп сынам рабілі, як раней спакойна нічога яшчэ не ведалі. Яна сачыла за вуліцай, за суседнімі дварамі, здавалася, хто не ішоў міма, вельмі ж цікаўна і усмешліва, усмешліва, зіркаў у вокны на зруб, на якім рупіліся мужчыны. Як ніколі маці Васіля багатага баршчу наварыла, хлеба найбольшую буханку дала, сала добры кавалак да стала парэзала на сковородку. Калі ўнесла з каморкі потную бутэльку гарэлкі, абцёршы фартухом, паставіла яе на стол, пракоп аж вочы з-пад чорных броў уцяў здзіўлена пагрэйцеся, бо з холаду, сказала маці чула і зычліва. Пракоп прамаўчаў, а Пятро довольно пакруціў галавою засмяяўся. Расчадрыліся нешта вы цётка. Ці не ўлазіны это рабіць хочаце сягоння? Э, улазіны. Летні вырваўся ў дзятлях і сумны подах, яна адразу ж адагнала сум і пажартавала. А баюся, чтоб гарэлка не ўсохла. Дзятліха клапатлівай гаспадыній заходила каля пракопа і пятра. Пагрэйцеся, бо шчырыя вы нашы. Холадна ж нешта стала і восені, можна сказаць, небагата, а ўжо так холадно. Это ж і ўнізу, як дыхне ветер, а ўжо так працінае холадам. А там у гары дык і сказаць, мабуць, нядоўга і захварэць. Да не, не вельмі холадна няма калі мёрзнуць весело адказаў пятро а ўсё-ткі пагрэцца не лішня сказала яму маці ды мабуть што і не лішня толькі ўзялі шклянкі ды кубачкі як паўз акно прыплыла постаць гэта быў ляснік міця ляснік не затрымаўся ў цёмных сенцах прайшоў упэўнены як у сваіх у хату ускочыў перад ім жоўты абскубаны леснікоў сабака. Міця ступіў, прыгінаючы галаву, ад парога сказаў: «памагай Бог. Не чакаючы запрашэння, паставіў стрэльбу ў сметніку і ахвоча крэкнуў. Як чуў, у самы раз прыйшоў. А, ага, уведаў міцячка, адказала Васілёва маці. Васіль устаў даў яму месца бліжэй да кута, падсунуў свой кубак. Спакойна, як дома палез міця за стол. Летні сваім чалавекам стаў тут з таго часу, калі пачаў нарыхтоўваць Васіль лес на хату. Спакойна, важна ступаючы падаўся пад стол і леснікоў сабака. другим разом дятліха частуючы міцю адно дзівілася, як жа ён п'е і не п'янее. Толькі што твар нібы цёмнай крывёю наліваецца дзівілася і шкадавала потай колькі гарэлкі, колькі добра на нішто прападае. Сёння ж яна і на яго глядзела інакш, як заўсёды. Язык у лесніка міці быў дурнаваты, паганы, так і глядзіць п'яну пляснічаго баіся. Скончыце ўжо скора, прамовіў міце, перакуліўшы кубак і заскусваючы хлебам спрэжаным салам. А да ўжо і небагата сказаць, толькі што халады падступаюць бы на вараных, адгукнулася жвава дзятліха. Трывожачыся, каб міце не пляснуў чаго лішня, Яна як пачала, так і не спынялася, амаль гаварыла і гаварыла, абы што, абы не маўчаць, абы не даць міцю развязаць язык. Бывала, як нямала злаваў жоўты сабака, што ўвесь час то круціўся, тоўкся пад нагамі, то нават станавіўся, чапляўся пярэднімі лапамі за край стала, глядзеі, зладзейкавата, што б такое ўпарваць. Пракоп – зіркаў на гэтага сабаку на хабу і сёння панура раз нават так даў наском пастала што сабака упаў на бок і грозна загірчаў дзятліха ж сачыла за кашлатым гостцем з незвычайнай лагоднасцю і гаварыла яму мірна і костку кінула і пахваліла нават а разумны які маўляў сабака пачула сябе трохі лягчэй калі пракоп Вытерши бороду, полез за стола, Валка неуклюдно потупал на двор. За Прокопом худко выбрались из хаты и Петро с Василем, Митюш и желтого собаку дятлиха провела сама до весничек. Радуючись, что все покуль обошлось, Ник, вельмі ж ахвоча дзядліха прасіла лесніка, каб не краўдаваў, што гарэлкі было мала, каб заходзіў часцей іншым часам, не мінаў хаты. А бяда ўсё ж прыйшла. Прышла адтуль адкуль найбольш баялася дзятліха, проста з вуліцы і проста адразу да пракопа. Прыдуркаваты бугай ларывон, дыбуючы сярод вуліцы, нудны і нечага злы стаў супроць зруба і крыкнуў задзірыста: «Доўга корпаецеся нешто. А табе якое свінячае дзело, адрэзаў зверху зруба Васіль. А мне та нічога, бугайлы рывон раптам голасна і з нейкай радасцю знайшоў патеха на ўсю вуліцу аб'явіў: Ганна недовольна. Васіль не чакаў гэтага. Ледзь не кінуўся шалела са зруба, каб учапіцца ў бугая, але стрымаўся, насцярожаны сачыў, што ж будзе далей. Якая Ганна, няцямна запытаў, Пятро. Бугай зарагатаў, якая. Што жыць будзе ў этой хаце? Ну, з якой Васіль любіцца? На гумне з якой па начах мілуецца, калі жонка спіць. Ах ты, сволач! Васіль схапіў абрэзак паплецены, бугай ледзь управіўся адскочыць, як яна ляснула ў вулічную храпу. Баіся! Бугай закрычаў яшчэ зларадней. «Згаварыліся ж, што к Васілю пяройдзе скора, Ганна!» «Ты што брэшаш, Бугай ты паганы!» Напала на яго дзятліха, стараючыся адвесці бяду. «Не бачыш, што ж яго жонка, што дзіця ў яго малое!» «А жонку ету ён, выгані, кажуць!» – адказаў Лаврывон. Адгукнуўся ўжо са зруба пракоп. А хто кажа? Усё сяло, адказаў Ларывон. З кляцьбу і пагрозамі дзятліхі Ларывон адразу давольны падыбаў па вуліцы. Лясу, наткнуўшыся чорнай барадой у грудзі, Нейкі час яшчэ моўчкі, неяк панура, як аглушаны цюкаў сякерую. Потым выпрастаўся таксама ж моўчкі, пасядзеў нерухома, стаў няўклюдна злазіць, як бы па нячутнай камандзе палез услед за ім і пятро. Васілі стаўся наверсе. Усім сваім выглядаў паказваў ён, што не хоча ведаць нічога, жыве клопатам пра хату. Не слухайце бо, кінулася да пракопа дзятліха. Брахня ўсё это. Гад ты пугай, ад злосці ўсё кажаш. Злы на Васіля осі набрахаў, з'есці б Васіля гатоў не тое, што ось набрахаў. Не верце ні слова, слухайце мяне. Брахня ўсё гэта чуў ці не чуў пракоп, невядома было. Уцяўшы некуды ў парты позірк з-пад навіслых броў, стаяў ён як скамянелы, хоць бы адна жылка на твары вырухнулася. Не сказаўшы ні слова да дзятліхі, з-пад лба павёў вачыма на дачку. Маня стаяла неяк па-дзіцячы разгубленая. Тоўстыя мокрыя губы крывіліся крыўдаю, а белыя векі дрыжалі – вось-вось заплача. Чула ўсё, што сказаў бугай, чакала падмогі падтрымкі, пракоп ёй не сказаў ні слова, з тым жа скамянелым панурым тварам адвярнуўся і паволі валка пацёгся па вуліцы. Дзятліха яшчэ пайшла побач трошкі, яшчэ не траціла надзеі працяць лесу новую нячуласць. Яна адарвалася ад пракопа, потым пабрыла назад у роспачы. Ужо ў двары схамянулася, стала, глянула туды, куды пайшоў буга і паслала на ўздагон. Што б табе астатнія мазгі высахлі. Гад ты падкалодны. Потым яна ўбачыла маню, што ўсё стаяла сярод двара, ціха і жаласна хліпала, і яна захадзілася каля яе. А ты не слухай нікога не думай попусту. Ад злосці ўсё кажуць. Мала чаго не наплятуць ад злосці ўсё. Не слухай нікога, рыбачка ж моя. Хадзем бо, кеб малое не выпала з калыскі, крый божа. Хадзем, хадзем. Маня адно хліпала, як шчаня. Хліпуючы бязвольная зусім нібы ў сне падалася з дзятліхай у хату. бабка, ні дзед Дзяніс яшчэ не ведалі пра бяду. Абодва былі ў полі, глядзелі пчаліны і калоды перад зімою. Калоды, праўда, былі ўжо ўцеплены, але дзеду Дзянісу ведаў тое валодзька. Карцела яшчэ паглядзець, праверыць усё, баяўся дзед, каб не забыў чаго. Ходзячы першы раз, бо памяць старая, тым часам і падмануць магла. А падмануць было ёй няцяжка. Калот меў дзед як-ніяк ажно сем штук і стаялі яны па ўсёй зямлі, на ўзлесях і на полі, усе на дрэвах былі высока. Пакуль даедзеш да калоды, пакуль узлезеш на яе, дык і запамятаеш. Володька ездил с дедом не так себе не с пустой охвотой. Помогал ставить дробину до древов. И она была важкая, долгая. Трымал дробину, коли дед осторожно лез с поперечины на поперечину, тады помогал Володька деду нести яе навоз. Ехать было добро. А вось стаяць, трымаць драбіну брала володьку нуда і стылі руки. Але володька не скардзіўся, ці ўпершыню было цярпець яму нудоту і тое нядобрае. Не адно ўжо лета з дня на дзень пасвіў свіней, каня нават пасвіў, і мок і стыў нават у полі, сцярог, як прывязаны быў пры іх. Спярша цярпець нуду гэта, была пакута страшная, а потым прыцярпеўся звык. Нічога не зробіш памагаць трэба, памагаць зарабляць на хлеб. Не малыш ён ужо. Не век жа есці хлеб дармовы і сядзець на чужой шые. словам, цяпер гэта быў не той бесклапотны малы, які адно ведаў: Хачу гуляць, хачу есці. Ведаў валодзя цяпер, што акрамя гэтага спакуслівага хачу, ёсць у чалавека непрыемнае, але неадменнае і абавязковае слова трэба. Не заўсёды трэба перамагала хачу. Але ж Володя ўжо добра чуў, што трэба важнейшае і што не лічыцца з ім не можна. І вось так на выганах зазнаў малы чалавек, вялікую супярэчнасць чалавечага жыцця. Зазнаў ён і складанасць свету, складанасць становішча чалавека ў ім. Запісаны ў алешніцкую школу за тры месяцы Валодзя пасядзеў на лаўцы ў першым класе толькі якіх дзясятак дзён. Іншыя дні то памагаў па гаспадарцы, а ў дождж сядзеў у хаце, не было ў чым ісці ў школу. То гуляў дзе-небудзь з прыяцелямі, аддаўшыся свайму спакусліваму хачу. За тры гады валодзе вельмі падрос і стаў больш падобны на матку. Якую маткі валасы ў яго былі бялявыя, аднаго колеру шэра-сіняватага былі і вочы, і не такія, як у выселяні хмурныя, падсцярожлівыя, даверлівыя, лагодныя, з дачаснай задуменнасцю. І гэтая задуменнасць неяк асабліва прыкметна была ў малым, была як знак таго, што чалавек глядзеў на свет ужо сур'ёзна, ужо стала і разважна. «Дзед!» – сказаў Володя – калываючыся разам з калёсамі на ямках і купінах. А ўжо лутка ў настаўніка вулі як хаткі і проста на зямлі стаяць у садку. У калодах ім лепей, адказаў дзед Дзяніс. Не так трывожна. Валодзя, што кіраваў канём, аб'ехаў яму, помаўчаў, падумаў аб нечым сваім, а потым запытаў ціха: « А што? Яны вельмі трывожныя, гэтыя пчолы. Болей за людзей? Болей. Вочы дзеда Дзянісу бліснулі жвава, весела. Шчэ якія трывожныя. У іх нутро тым часам хоць маленькая, а такое чуткае страх, далікатнае нутро. Усё чуюць, любіш ты ці не, рады ты ці смутны, усё, зразу чуюць. Володя не сказаў нічога, адно задуменна пазіраў з-пад раскіслага падобнага на сабачье вуха казырка. Дед помаўчаў трохі, прамовіў довольны. «Эты год пчолам зіма не страшная будзе. У колодах тёпла, што ў добрай хаце. Хай ім хоць які холад, а баяцца нечага. І яды тым часам хваціць, Да самага лету мёду аставіў той раз. Ехалі ўжо к апошняму сёмаму вуллю, калі на дарозе трапіўся Андрэй Руды, які таксама кіраваў некуды на калёсах. Яны хацелі размінуцца, але Руды спыніў каня, саскочыў і гукнуў дзеда Дзяніса, падышоў, спытаў, ці даўно ў полі. «Вы ж, следавательна, не знаеце, што ў вас учынілася?» сказаў Андрэй руды, нібы радуючыся таму, што выпала паведаміць. Дзед кінуў позірк з-пад белых броў. А што тым часам учынілася? А учынілася Дзяніс Ігнатавіч у вас, та сказаць, асобенае происшествие. Руды зацягнуўся самакруткай, пусціў носам далікатны дымок. Происшествие, та сказаць, на ўвесь сельскі маштаб. Усё сяло гудзе. Раскол у сям'і дзятлаў. Ой, як кажуць. Ён перахапіў нецярплівы дзеда ў рух і сказаў: "Маня, ідзе да сваіх, а Васіль ёсць сведения. Бярэ Ганну Чарнушкаву". "Як гэта?" "Бярэ", спытаў дзед Дзяніс. "Ну, так да сказаць, «Згаварыліся тайно», – адказаў руды. Дед адразу ўзяў ад Володзі лейцы і, не гаворычы нічога, павярнуў каня у курані. Володя бачыў, што навіна пачутая друдога, вельмі ўстрывожыла деда. Пра пчол нават адразу забыў. Володька ж спачатку ўзяў вестку са сталай спакойнай разважнасцю. Ідзе маня, ну і няхай ідзе. Ён нібы ўбачыў, як яна ідзе па вуліцы, тоўстая, павольная і падумаў тады ясна. Ну Васіль усё роўна, не любіць яе, Ну калі з ганнай жыць хочацца. А так і Василю добра будзе, і Ганне, і Мане будзе добра, бо што ёй за цікавасць з Василём, як яму другая болей падабаецца. І яна і так вунь колькі наплакалася ад таго, што Васіль вечна хмурны, вечна недовольны, цяпер хоць пажыве ціха каля сваіх. І ёй добра будзе, і Василю з Ганнай таксама. І тут жа Володя з трывогай падумаў – А з кім жа цяпер астанецца хлопчык? З Васілём ці з манію? І пачуў, што жыццё зноў нагадала пра сваю складанасць. Валодзя рашыў усё ж, што і гэты вузел развязаць можна так, каб усім добра было. А няхай хлопчык жывё трохі ў адных, а трошкі ў другіх. Яму так яшчэ лепей будзе. За гэтымі клопатамі, Володю раптам узяла радасць. А яны ж цяпер з хведькам сваякі. Ганна ж, хведькава сястра. Гэта радасць жыла ў ім найбольш, калі ён ехаў з дзедам к сялу. І яму вельмі не цярпелася хутчэй пабачыцца, падзяліцца той вялікай навіной з хведькай. Можа, ён яшчэ і нічога не знае, Калі ехаў, ты так калавіў позіркам, ці не відно знаёмай хведькавай постаці. Так і хацелася саскочыць, кінуцца яго шукаць. Так шкода было валодзю, што хведька можа ў алешніках на уроках яшчэ. Падумаў, зойдзе на хвілінку і пачуе сам на свае вушы гэтую навіну. вину. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца артыстка